يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين enyi watu uleni vilivyomo katika ardhi halali na vizuri wala msifuate nyayo za sheitani Hakika yeye ni adui yenu aliye dhahir. انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون Yeye anakuamrisheni maovu na machafu, na mumsingizie Mwenyezi Mungu mambo msiyoyajua. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Na wanapoambiwa fuateni aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wao husema, bali tutafuata tuliowakuta nayo baba zetu. Je, hata ikiwa baba zao walikuwa hawaelewi kitu wala hawakuongoka ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Na mfano wa waliokufuru ni kama mfano wa anayempigia kelele asiyesikia ila wito na sauti tu. Ni viziwi, mabubu, vipofu, kwa hivyo hawaelewi. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون Enyi mlioamini, kuleni vizuri tulivyokuruzukuni na mumshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa kweli mnamwabudu yeye tu. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه Inna Allaha ghafurur rahim. Yeye amekuharimishieni mzoga tu na damu na nyama ya nguruwe na kilichotajiwa katika kuchinjwa kwake jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Lakini aliyefikiwa na dharura bila ya kutamani wala kupita kiasi, yeye hana dhambi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم Hakika wale wafichao waliyateremsha Mwenyezi Mungu katika kitabu wakanunua kwacho thamani ndogo hao hawali matumboni mwao isipokuwa moto wala Mwenyezi Mungu hatawasemeza siku ya kiyama wala hata watakasa nao watapata adhabu chungu أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار au ndio walionunua upotofu badala ya uongofu na adhabu badala ya maghfira ama wavumilivu wa moto watu hawa ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu kwa haki na wale walioختلفiana katika kitabu wamo katika upinzani ulio mbali na haki الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi watu, kuleni vyakula alivyokuumbieni Mwenyezi Mungu katika ardhi vilivyo halali, visivyoharimishwa, vilivyo vizuri, vinavyopendwa na nafsi. wala msimfuate sheitani anayekupendezeni kula chakula cha haramu au kaharimisha kilicho halali nyinyi mmeujua uadui wa sheitani kwenu na umebainika ubaya wanayo kuamrisheni Shetani anakupambieni kiovu kwa dhati na chenye madhara kwa afya yenu na kibaya ili mkitende. Kwa sababu yake mnafuata dhanna na mawazo yasiyo na msingi mkamsingizia Mwenyezi Mungu kuhalalisha na kuharimisha bila ya dalili ya elimu na yakini. Wapotovu walioacha njia ya uongofu wamezoea kuyashika walioyarithi kwa baba zao katika itikadi na vitendo. Wanapoitwa wafuate uongofu wa Mwenyezi Mungu husema, hatuachi tuliyoyakuta kwa baba zetu. Katika ujinga mkubwa kabisa ni kuhiari kufuata wazee kuliko kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata uongofu wake. Kefu basi inapokuwa baba zao hawanacho wakijuacho katika dini na hawana mwangaza wa kuwanawirisha uongofu na imani na mfano wa kuwaita hao makafiri wanaopinga haki na uongofu na wasiitikie wala wasifahamu wanaitiwa nini ni mfano wa mchunga kondoo anapowasemeza hayawani hawafahamu kitu wala hawasikii ila sauti wala hawaelewi kinginecho basi hao kadhalika kwa mintarafu ya haki ni viziwi wa kusikia vipofu wa kuona mabubu wa kusema hawatamki jema wala hawatoi la akili na sisi tumewaruhusu watu kula kila kilicho halali tulichowaumbia katika ardhi na tumewakataza wasifuate nyayo za shetani wakifanya hivyo watakuwa wameongokewa lakini wakikataa basi sisi tunawahusisha waumini tu kwa uongofu wetu. Na tunabainishia wao kilicho halali na haramu. Basi enyi waumini, mmeruhusiwa kula kila chakula kitamu kilichochema, sio kichafu. Basi mshukuruni Mwenyezi Mungu aliyekuwekeni wazi neema ya kumakinika kwa vitu vizuri na kukuhalalishieni na kwa neema ya utiifu na kufuata amri yake ili ibada zenu zitimie. Qurani imeutangulia utibabu wa kisasa kwa kukataza kula mzoga. Kwani kifacho kwa ukongwe au ugonjwa husababishiwa na sumu inayomdhuru mlaji. Kadhalika cha kunyongwa au maradhi huinajisi damu na ndani yake huamo vingi vya kudhuru kama jasho na mkojo. Na nguruwe husababisha maradhi ya hatari kama trichonasis ambayo hatimaye huharibu moyo na mapafu na husababisha mauti. Sio yaliyoharimishwa wanayozua washirikina na Mayahudi. Lakini mlichoharimishiwa nyinyi waumini ni nyamafu, mzoga, yani mnyama asiyechinjwa. Na mfano wake katika kuharimishiwa ni nyama ya nguruwe. Na nyama ambaye wakati wa kuchinjwa ametajiwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu kama vile miungu ya uongo au mfano wake. Juu ya hivyo mtu akilazimika kwa dharura kula kidogo katika vilivyokatazwa kwa ajili ya njaa na hakupata kinginecho au kwa kulazimishwa basi hana makosa juu yake. Lakini ajitenge na mwendo wa kijahili kutaka kula vilivyokatazwa kwa kutamani tu na wala asipite kiasi kula kuliko cha kuondoa njaa tu. Hali ya dharura inaruhusisha kinachoharimishwa kwa sababu mauti ya yakini yanashinda madhara yanayoweza kustahamilika. Na kwamba mwenye kulazimika kwa dharura haimfalii kupindukia mpaka wa dharura wala asikiuke kile alicholazimika kukila. Miongoni mwa watu wanaojua aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu kipo kikundi kinachoficha baadhi ya maandishi ya ufunuo kwa ajili ya sababu fulani za kilimwengu. Mayahudi mathalan, wakificha mengi yaliyokuja katika Taurati ya kueleza sifa za mtume kwa kuhofu wasije wakasilimu watu wa mila yao na kwa hivyo utukufu wao ukaondoka na wakapoteza mapato yao na vyakula vyao vitamu. Na hakika chakula chao wakilacho kwa njia hii ni kama kula moto. Kwani hayo yatawapelekea kuingia motoni. Mwenyezi Mungu atawatupilia mbali siku ya kiyama wala hawatasafisha uchafu wao na mbele yao kuna adhabu ya kuumiza kweli hao ndio wenye madhambi waliohiari upotovu wakacha uongofu na kwa hivyo wakastahiki adhabu ya akhira badala ya kupata msamaha watakuwa kama mwenye kununua batil kwa haki na chenye upotovu kwa chenye uongofu hakika hali yao ni ya kustajabisha kwa kuwa wanavumilia kufanya mambo ambayo hayanabudi kuwapelekea kwenye adhabu na tena wakawa wenyewe wakayaonea uzuri hayo yanayowapeleka huko nao yamewapasa malipo waliokadiriwa kwa kukikataa kitabu cha Mwenyezi Mungu alichokiteremsha kwa haki na kweli na wamekhtalifiana kwacho hitilafu kubwa iliyowapelekea kupenda kujadiliana na kujitenga na haki na kufuata pumbao wakakigeuza na kukifisidi na kukifasiri kinyume na maana yake ya hakika.